Yeah. Kanta ko to para sa'yo. Classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Oh, ulol, anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon na. Ah. Gago, eh di gabi ako pupunta ron. Teka, teka. May gagawin pa akong kante. Eh. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit 라 ka sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukha pang shake, rattle and roll Oh, pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala <laughs> Haha ngayon na madiskartehan Wala akong pake kung magtaray o mag-inarte yan Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasado Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam Hoy mister, wag kang maingay Tumahimik ka ma'am Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo mahal Unang project Andun kami sa may love Hindi ako nakikinig, titig ako kay may love Oo love na nga kita, L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE Pag topic ay busy, ito'y hindi easy Kaya ikay busy, pero ako'y sisi Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag recess Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito kanyang minamahal Daig ko pa ang first honor kapag nakita kita Ikaw solution sa problem sa mathematics binati ka Ng buhay ko kasi ikaw Plus ako equals for better Multiply by tiwala At love equals forever At wala nang pwedeng mag-divide sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibika Tayo'y nakahalaga Unang araw pa lang tropa pag sinabing kating tayo Kasi mission ko sa aking pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan Di ba tama aking katwiran Sa eskwelahan doon na kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay nako lagot sa aking assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nags pagsisipag Unang araw pa lang minahal kita Bakit ba ganito ang aking nadama Di man kita lubusan pagkilala E ano naman, basta mahal kita Ika'y iba sa lahat masasabing ibang klase At salamat sapagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa eskwelahan Ngunit ikaw ay estudyante doon kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana Pumasa ako sa'yo Sana mag-review ka rin ang umaasa ko sa'yo At ang mahalin kita hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yon ang pusa at agad-agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa bakasyon School year nakasama ka sa puso ko pabakasyon Unang araw pa lang classmate ko na Nagbigay ng kaligayahan Kaya nais ko ikaw ay nagilang na nandiyan Sana kahit tayo ay magkalayo Classmate ang aking nadama Di man kita lubusan pagkilala E eh, ano naman, basta mahal kita